Agur entzuleak. Elduden ostiralean, iriburun, Elia Zambar palestinar intelektual idazle eta militante ezagunak mintzaldi bat eskainiko du. Elia Zambar bezalako pertsona bat gure artean izaitea gertakari importantea da, eta huts egin ezina erran ezake. Zeren pertsona jakintsu eta pentsalari horren entzuteak munduaren aratunatak obeki ulertzen laguntzen gaitu hunen hobetzen txekitzeko indartzen gaitu. Baina ez bakarrik, izpiritua ere azten dauku. Elias Zambar bezalako gizon batek idatziak eta bizia, bakea eta justiziaren alde eramaiten ditu. Inposaketa eta indarkerearen aintzinean, arrazoina eta zuzentasuna ditu bere ahmak. Mundu mailako eskubide unibertsal itzahmenak bere aliatu. Bere bojokan ez da ez irabazle ez eta galtzailerik. Elgar bizitza eta behiz adiskidetzea du helburu. Una adibidez zer dion palestinako lur saindua guneaz. Palestinan kokatzen den lur puskatipi hortatik, idu erlisio nagusiak sortu dira. Judaismo, giristino eta musulmana. Kofesio desberninetako palestinajak badira. Baina denak, beren baitan daukate, lujojek historikoki daraman karga marka. Eta ondorioz, historio hori, izaite hori bere ganatzen dute. Lujohtan sortu eta bizin direnak erlijuarekin duten lotura lujaldetik pasatzen da, eta ez dogma batzuetatik. Hemen zen hemengoa gira. Oartu gabe, beren izaitean, hainiztasunean elgar bizitzeko kultura bere ganatua dute kolore hainitzeko erri bat, kolore hainitzeko populu bat, elgarrekin bizi. Dio ere, sionismoaren proiektua pentsatu delarik, edo fundamentalismoak nagusitu direlarik, bata eta besteak kolore bakarriko palestina bat dutela helburu. Eta hor dela, palestina zena edo dena desagertuko. Elias Zambar behatu behar da botz horiek gutxi dira entzuten, edo ez aski. Oiuri gabekoak direlakotz, diskretoagoak, salapartari gabekoak. Ez dira ikus entzule tasa azkartzeko errezetak. Mainan zonbat indartsuak, barnako eta ederak. Eskerrak doinu hortako mezuak zabaltzen dituztenek. Eskerrak ere mezu horiek entzuteko ahala emaiten dituztenek.